Patarlių knyga, 16 skyrius, 21 eilutė. Patarlių 16, 21 iki 24 eilutės. Išmintingas širdyje bus vadinamas sumaniu ir švelniais žodžiais lengviau įtikinti – Supratimas yra gyvybės šaltinis tam, kas jį turi. Kvailių pamokymas – kvailystė. Išmintingojo širdis moko jo burną. Pamastykite, išmintingojo širdis moko faktiškai jo burną ir prideda išmanimo jo lūpoms. Taigi mūsų burna gali kažko išmokti, o iš tiesų mums reikia gero pamokymo. Greiti klausyti, lėti kalbėti ir pykti. Broli Doni, tu negali išmokyti seno šuns. Aš nepamokslauju šunims, o žmonėms. Tai nesuveiks. Aš nematau čia nei vieno šuns šį rytą. Išmintingojo širdis moko jo burną ir prideda išmanimo jo lūpoms. Malonus žodžiai yra kaip medus, saldus sielai ir sveiki kūnui, sveikata kūnui originalė. Tiesiog žodžiai. Malonus žodžiai yra kaip medus, saldus sielai ir sveikata kūnui. Palenkime galvas drauge, jeigu turite poreikį, tiesiog pakelkite ranką. Viešpate Jėzau, mes artinamės prie tavęs šiandieną. Mes norime ateiti tinkamu ir numatytuoju keliu. Per atpirkimą viešpatės Jėzaus. Mes norime prisertinti prie tavęs tavo šventu vardu, nes mes žinome, kad prašydami Jėzaus vardu, mes nesakome to kaip kokio magiško burtažodžio, lyg tai būtų kažkas magiška. Bet mes žinome, kad kai mes prašome Jėzaus vardu, tai iš tiesų mes esame tame varde. Taigi mes prašome šiandieną Jėzaus vardu. Ne tiesiog kartojame tuos žodžius, bet jo varde mes prašome šių malonių per jo vardą. Tu matai žmonių rankas pakeltas, tu žinai poreikius, ar tai vienas, ar daug poreikių toje širdyje. Šiandien, kai mes artinamės prie tavo žodžio, prašome tavo dieviško patarimo ir vedimo, kalbėki mums dar sykį, mes susirinkome čia prie tavo stalo. Tėve, aš pasitikiu tavimi, kad nebus nei vieno postalų šiandieną, nebus nei vieno su tuo šunišku mentalitetu, kad jie čia atėjo trupinėlių, Aš tikiu, kad jie atsisės prie stalo, jų alkūnės bus uždėtos ant stalo, jie sėdės, kaip karališko šeimos nariai prie stalo. Tėve, aš prašau, kad tu paimtumėj savo žodį ir kalbėki mums. Matai poreikius tų, kurie yra čia, kurie serga, kurie norėjo čia būti, bet nesugebėjo atvykti. Palaminki mus šiandieną, tėve Jėzaus vardu. Amen. Telamonas Dievas galite sėstis, draugai. Norėčiau atsiversti patarlių knygą šeštą skyrių antrą eilutę. Kelias rašto vietas perskaitysime, kurias skaitėme praėjusį vakarą, kad padėtume pamatą. Šiandien norėčiau kalbėti tema vėl sakant, kas teisinga. Patarlių šeštas skyrius antra eilutė. Tu įsipainiojai savo burnos žodžiais ir esi sugautas savo kalbomis. Dabar pažiūrėkime į šio žodžio reikšmę, nes mūsų kalboje Mes neturime to pilno supratimo, ką tie rašytojai hebrajų ar aramėjų kalboje turėjo menyje, kai jie pasirinko naudoti atitinkamus žodžius. Žodis įsipainioti reiškia vilioti, gundyti, įtraukti į žabangas, spęsti pinklės, spastus, būti pagautų spastais ar masalu, būti įpainiotų į pinklės. Taigi mes patys faktiškai save įviliojame į pinklės savo pačių žodžiais. Tai yra tai, ką mes sakome, tai, kas, žinoma, pirmiausiai prasideda kaip mintis, o vėliau tampa žodžiais, girdima išraiška Kiekvienam iš mūsų teko pasakyti, žinai ką, man nederėjo to sakyti, aš žinau, kad Dievas mane myli, kad jis rūpinasi manimi, tačiau kas mums sukelia problemų, tai yra tie atsitiktiniai teiginiai, kai jie tampa mūsų išpažinimu, mes juos kartojame vėl ir vėl ir vėl. Taigi, ką mes darome? Mes padarome tą negatyvumą išpažinimu tuo, kuo mes save laikome, kokia yra Dievo sąsaja su mumis, koks mūsų santykis su žmonėmis iš bažnyčios, kokia yra mūsų pozicija kūne, manęs nereikia, niekas manimi nesirūpina, ar aš einu ar neinu į bažnyčią, niekam nesvarbu ir ilgai netrukus tu pradėsi tuo tikėti. Tada nesvarbu, ką kiti tau pasakys, mes pasilgome tavęs bažnyčioje, o žinoma, taip jūs ten ir pasilgot, ir tu netikėsi tuo, ką jie tau sakys, nes taip tu pramyniai tą taką savo protę. Tu sujungi tuos visus dalykus savo galvoje ir gyveni tame pasaulyje, kuriame tik tu vienintelis turėsi sugebėjimą pasikeisti. Nesvarbu, kiek kartų aš tau pasakysiu, aš myliu tave, aš rūpinosi tavimi, tu netikėsi. Šalia esantieji pasakys, broli, mes mylime tave bažnyčioje, Dievas pasakys, aš myliu tave, aš rūpinosi tavimi, bet jeigu tu nepamatysi poreikio savo pasąmonėje, kad man reikia išmesti šias šiukšlės iš proto, aš spendžiu pinklės dalykais, kuriuos aš sakau, kalbu ką. Žiūrėkite, Saliamonas sako, tu įsipainioji savo burnos žodžiais ir esi sugautas savo kalbomis. Žodis sugautas reiškia laisvę, paimti nelaisvę, sugauti, užgrobti, būti pagautų žmonių spastuose. Taigi mes paspendžiame spastus savo pačių žodžiais ir pagauname patį save savo pačių žodžiais. Ar mes bepročiai? Nejaugi mes puspročiai, kad mes faktiškai paspendžiame spastus savo patiems ir pagauname pačiu save. Ką tu darysi pats su savimi, kai pagausi save? Priversi save jaustis apgailėtinai, štai ką padarysi. Kas nutiko, kai paspendėte spastus, pinklės, savo pačių žodžiais? Ką jūs padarėte patys savo? Jūs jautėtės apgailėtinai, ar ne? Jūs lygiai tą patį padarėte, ką aš ir bet kuris kitas žmogus, kai mes einame šiuo keliu. Bet įsivaizduokite, kokia yra slypinti jėga mūsų žodžiuose. Mes faktiškai turime gebėjimą paspęsti pinklę savo žodžiais ir įtraukti save į tuos pastus ir tapti sugautais tuose žodžių pastuose. Sugautais kuo? Spastais žodžių. Ir kai mes esame pagauti, mūsų žodžiai neleis mums judėti į priekį. Taigi džiaugsmas gali būti greta mūsų, ramybė, visi Dievo palaiminimai gali būti greta mūsų, tačiau mes negalėsime jais pilnai mėgautis, nes esame sugauti savo pačių žodžiais. Mūsų žodžiai paspendė pastos, mes įžengėme į tuos pastus ir tapome įpainioti savo pačių pastuose. Dabar esame Dievo vaikas, krikščionis einantis į dangų, kuris myli Dievą, tačiau negalime pilnai, būti laimingi, džiaugtis pilnai, negalime tarnauti jam pilnai, nes esame laikomi nelaisvėje savo pačių žodžių. Patarliu 17.27. Kas turi supratimą, originalią pažinimą, susilaiko kalboje. Tai reiškia sulaikyti, susilaikyti, atsitraukti, kontroliuoti save. Kitais žodžiais, jie neišsako garsiai kiekvienos minties, kuri ateina. Nekelkite rankų, tačiau man įdomu, kam iš jūsų krikščionims per paskutinį mėnesį į protą atėjo nešvarūs žodžiai, kurių krikščionių nedėra sakyti. A, jūs kaip baptistai šį rytą, tylus, ramus, kas iš jūsų pamastėte apie tuos žodžius mintise. O, jokių būdų mes to garsiai neišsakysime ir dėkokite Dievui už tai. Kodėl? Kodėl tu to nesakai? Nes tu susilaikai, kontroliuoji save. Taigi, tai nėra vien tik tai keiksmažodžiai, nuo kurių mes turėtume susilaikyti. Kartais tai yra tiesiog tušti žodžiai, kurie neturi jokios vertės. Pastovi kritika, bedėvystė, pastovus nusivylimas, pralaimėjimas, kabinėjimasis prie žmonių, mes turime išmokti kontroliuoti savo žodžius. Tai nėra vien tik tai apkalbos, tai yra dalykai bendrai negatyvus, nusivylimas kitai žmonėmis nieko gero nėra, Nieko gero bažnyčioje, nieko gero pasaulyje, nieko gero žinioje nevyksta. Žinai, tai yra tavo problema. Jeigu toks yra tavo požiūris, viskas priklauso nuo požiūrio. Broli Doni, žmonių tobulų bažnyčioje nėra. Aš tai suvokiu, aš juk pastorius. Nėra tobulų žmonių ir aš netobulas. Bet mes ateiname čia, kad galėtume pasiekti tobulumą. Tu neini pas daktarą, būdamas sveikas – Tu eini, kadangi sergi. Tu neini į ligoninę, kadangi su sveikata viskas gerai. Tu eini į ligoninę, nes kūne turi poreikį. Mes ateiname į šią ligoninę šiandieną, nes turime poreikių savo gyvenime, sieloje, dvasioje, kad Dievas galėtų mums patarnauti. Žiūrėkite, patarlių 29.20. Kvailys teikia daugiau vilties negu žmogus kuris skubotai kalba. Tai gali būti ir pamokslautojas, ir bet kuris kitas žmogus. Pamokslautojas, kuris greitai šneka skubotai, daugiau kvailys teikia vilties, negu pamokslautojas, kuris nežino, kaip kontroliuoti savo liežuvį. Nejaugi šiandien pamokslausiu ir amen sakysiu vienas. Žiūrėkite, brolis Brankamas, aš skaičiau tai praėjusį vakarą, bet noriu vėl perskaityti, nes tai labai galinga. Tik savo išpažinimu gali būti išgelbėtas. Tai yra pats galingiausias ginklas, kurį Dievas įdėjo į žmogaus ranką. Tai pavedimas ir išpažinimas pats galingiausias ginklas, kurį Dievas įdėjo į žmogaus ranką. O vaikai, jeigu mes kovojame su didingiausiomis kovomis, sunkiausiomis, ar mes neturėtume turėti prieimo ir naudoti pačius galingiausius ginklus, kuriuos Dievas įdeda mums į rankas? Ar žodis nėra pakankamai galingas, gėdojimas, įimas į bažnyčią, pranašo pamokslų klausimas nėra galingas? Yra galingas. Bet čia brolis Brachmas pasakė, kad pats galingiausias ginklas, kurį Dievas įdėjo į mūsų rankas, yra išpažinimas ir pavedimas. Ką tai reiškia? Taigi, kai mes pavedame savo poreikius, troškimus, kas tai bebūtų mūsų gyvenime, mes pavedame tai Dievui ir išpažįstame to pavedimo pagrindu. Mano Dievas pasirūpins visais mano poreikiais. Jeigu aš būčiau velnės, aš nenorėčiau, kad tai veiktų praktikoje jūsų gyvenime. Jeigu aš būčiau velnės, čia sėdintis ir girdintis, ką jūs girdite, aš būčiau pasimetęs. O aš lakstyčiau po pragarą, bandyčiau pasamdyti daugiau demonų, kad jie trukdytų jums tikėti, kad tai jums veiks. O aš visais įmanomais būdais bandyčiau jūs susargdinti, išvarginti. Tačiau jūs turite tuos išpažinimo lapelius visur namuose, automobilyje, lagamine, prie šviesos jungiklių. O, kai kuriems iš jūsų jau neužtenko šaldytuvo su vienomis durelėmis. Jūs turite eiti ir pirkti šaldytuvą su dviejomis durelėmis, nes netelpa išpažinimai. Ir žinote, ką šetonas padarys, jis bandys įrodyti tau, kad tai neveikia tie išpažinimai, bet tu tiesiog įrodyk jam, kad tai veikia tavo gyvenime. Nemanykit, kad jis tiesiog atsitrauks ir pasakys, o, o, nebežinau, ką ir daryti. Jie gauna tiek daug žodžių per išpažinimą, aš tiesiog pasiduosiu. O, ne, jis turi daug daugiau ryšto nei tu. Taigi dabar pažiūrėkime į prigimtį, į tą fizinę pusę, apie cheminės smegenų savybės. Tai, apie ką galvoji, paveikia tavo smegenų cheminės savybės. Kai mastai apie pozityvius dalykus, cheminės savybės yra pakreipiamos teisinga kryptimi, pozityvia kryptimi. O kai mastai negatyviai, negatyvia kryptimi. Taigi įsivaizduojate, tai nėra vien tik tai dvasiškai, kad žodis paveikia mus, tai paveikia mus fiziškai kiek daugiau laiko jūs praleidžiate namuose nei bažnyčioje? Jūs praleidžiate laiko daugiau bažnyčioje ar daugiau namuose laiko? Daugiau bažnyčioje ar daugiau darbe? Daugiau bažnyčioje ar ne bažnyčioje? Taigi, kaip Jūs manote, kur Jums reikia daugiausiai vilties, pagalbos, padrasinimo, jėgų – bažnyčioje ar ne bažnyčioje? Aš nenoriu tokio žodžio, kuris tiesiog skamba čia, atgaivina mane čia, bet turiu laukti kito savaitgalio. Aš noriu kažko, ką galėčiau išsinešti pro šias duris ir turėti tai ten, kur būnu daugiausiai – namuose, pasaulyje, darbe, kai turime problemas, aš noriu evangelijos, kurią galėčiau paimti kartu su savimi, kai eisiu šiandien namo. Žiūrėkite, kaip Dievas mūsų kūrė – Smegenyse yra milijardai neuronų, smegenų lastelių ir trilijonai jungčių tarp šių neuronų. Smegenų lastelės nėra fiziškai sujungtos tiesiogiai viena su kita, lyg laidais kaip namuose ar automobilyje. Neuronai yra sujungti netiesiogiai, specialių cheminių elementų vadinamais neurosustuvais pagalba. Vienai smegenų lasteliai, kalbant su kita, jis siunčia žinę neurosustuvų pagalba. Ar tai nekeista? Tai visados mumise vyko, o mes apie tai nieko nežinojome. Tai nuostabu, aš laimingas, kad tai vyksta net be mano žinios. Žiūrėkite, kai šios lastelės kalbasi viena su kita, jos išskiria cheminius elementus, kurie turi giminiškumą su ta mintimi, apie kurią tu mastai. Jeigu Dievas manęs nemyli, aš niekada to neišspręsiu, aš bandžiau ir vėl nusigrėžiau nuo Dievo, aš jeigu dar bandysiu, vėl nusigrėšiu, jeigu tu taip mastai. Tu išskiri tuos cheminius elementus, neurosiustuvus ir tu jau tampi pralaimėtojų dar prieš pradėdamas kovoti. Šlovinkite viešpatį. Jeigu ateini į susirinkimą tris kartus per savaitę, susirinkimas trunka dvi valandas, tai reiškia, kad bažnyčia praleidė tik šešias valandas. Iš tų šešių valandų greičiausiai te prisiminsi tik dešimtį procentų. Ir tik tiek pateksi tavo sielą. Ir tai yra labai mažas laiko kiekis, palyginus su visu kitu laiku, kurį tu praleidi namuose, apsipirkinėdamas, darbe, žvejodamas, medžiodamas arba žaisdamas golfą ar ką bedarytum. Bus kitaip, jeigu galėsi paimti kažką kartu su savimi, kas veiks parduotuvėje, virtuvėje, golfo aikštyne, visur, kur bebūtum. Žiūrėkite, vienai smegenų ląstelį kalbant su kita, ji siunčia žinę neurosiustuvų pagalba. Siunčianti ląstelė išskiria it mažyti ryšulėlį su cheminiais elementais – kuriuose saugoma žinia skirta priimančiai lasteliai. Ši seka pasikartoja trilijonus kartų kiekvieną dieną. Akivaizdu, kodėl esame tokie, kokie esame savo gyvenime. Žiūrėkite. Neuro siustuvų pasigaminimas ir kiekis yra kritiškai svarbus normaliai smegenų veiklai. Taigi, jeigu tu pastoviai maitiniesi nusivylimu, pralaimėjimu, negatyviais visais dalykais, visko, kas vyksta pasaulyje, politika bloga, ekonomika bloga, visi kiti dalykai blogi. Ir tu gali į visą tai sutelkti dėmesį, gali taip įsisupti tai, Gali tiesiog laukti, melstis, laukti kitų rinkimų, laukti senato naujo kongreso, gali laukti keturis metus kito prezidento, arba gali tiesiog mėgautis esamuoju gyvenimu, kaip dievo vaiku, pripildytų šventąją dvasę, gali melstis išlaisvinimo, arba gali sėdėti štai taip sudėjęs rankas. Ir sakyti savo vaikams, ar jūs nenorite būti tokiu krikščioniu kaip aš? Jie pasakys, ne, tėtė, aš turiu alkoholio, gal ir tu nori. Jis padarys tavo krikščionišką apgalėtiną veidą kiek džiugesnį. Nagi, vaikai. Ir tada neurosiustuvai siunčia informaciją apie pralaimėjimą, nusivylimą, ligas, aš nekenčiu to, aš nemėgstu to, man niekas nepatinka. O paskiau stebėsi, kodėl niekas nenori šalia tavęs būti. O jeigu galėtume padėti tokiam žmogui su Dievo dvasia, padėti pamatyti, kad jie neprivalo toliau gyventi tokio gyvenimo. Jie priims tą žodį ir leis jam ne tik veikti iš sielos, bet tas žodis pradės veikti jų protę, jų jausmais, ir smegenys pradės siūsti informaciją į pasąmonę. Neurosiustuvai pradės siūsti žinę. Aš krikščionis, aš Dievo sūnus, duktė, aš mylimas danguje. Jis yra mano troškimas, aš esu jo troškimas, jis mirė už mane, jis myli mane, jis ateina manęs paimti, jis danguje man paskyrė vietą ir tie neurosiustuvai pradeda siūsti informaciją. Aš turiu vertę kūne, aš esu šio to vertas Dievo akise. Matote, draugai, štai ko aš noriu bažnyčioje. Aš esu savo laboratorijoje. Aš esu savo laboratorijoje dirbu. Aš dirbu su labai užkrečiama medžiaga. Ir aš taip viliuosi, kad tai išplis mūsų tarpe. Tai ne koks nors keulių, šunų, paukščių, gripas – Tai yra, kai jūs atpažįstate, kas jūs toks esate, kaip Dievo vaikas. Aš noriu, kad tai būtų taip užkrečiama, kad kai kurie iš jūsų pradėtumėte šipsotis, kai kurių iš jūsų jau seniai nemačiau besišypsančių. Aš noriu, kad tai išplistų iki tokio ligmens, kad jūs suvoktumėte, kad yra viltis šiame dabartinėme pasaulyje, ramybė, sunkumų metu, neapsakomas džiaugsmas, pilnas šlovės. Aš noriu, kad jūs taptumėte tokiais užkrečiančiais, kad kažkas iš jūsų darbo to užsikrėstų, parduotuvėje, jūsų šeimoje. Jeigu velnės gali tai padaryti, kodėl aš negaliu? Jis juk ne kurėjas, o aš kurėjas. Ir jūs taip pat. Pažiūrėkime vėl šiandieną į Švento Jono ketvirtą skyrių. Mes pabaigėme šiuo išpažinimu praėjusį susirinkimą. Jėzus sako, o kas gers vandenį, kurį aš jam duosiu? Jono 4.14 Tas nebetrokš per amžius ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens šaltinio originalė. Šaltinis, kuri maitina versmė. Štai koks yra šis šaltinis. Išorinės sąlygos jo neįtakoja, nei kiek, jokiomis aplinkybėmis. Taigi, jeigu yra taip šalta, kad visa aplink suledėja, tai yra šaltinis maitinamas versme. Temperatūra jo neįtakoja. Jeigu pasidaro taip karšta ir sausa, kad visi žmonės trokšta, alpsta, bet ne tu, nes tu turi šaltinį maitinama versme. Jeigu taip sausa, o, nėra gyvybės niekur, bet ne tu toks esi, nes tai yra sąlygos išorėje, o norėčiau, kad Dievas jums padėtų tai pamatyti. Mumise yra gyvybė, net kai mes nusivylę. Kai šis kūnas yra nusivylęs, šis dalykas yra mūsų viduje. Kai šis kūnas serga. Tai yra mūsų viduje tas šaltinis. Kai šis kūnas išvargintas, šaltinis vis tiek yra viduje. Bet kažkodėl mes galvojame, jeigu kūnas nusivylęs, šaltinis irgi prislopsta. Ne, šaltinis niekados neprislopsta. Jums tai nepatinka? Ginčykite su Jėzumi. Jis pasakė, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens trykštančio į amžinąjį gyvenimą. Reikšmė šuolis, pliūpsnis, stipri, staigi srovė. Tai ne tai, kad uh, uj, uj, lašelis, oj, trykšta, oj, uj. Hū. Šiandien įsidrasinau bažnyčioje, pakėliau štai taip ranką, oj. Taip audringai tai išgyvenau, pamojavau. O taip. Bet Jėzus pasakė, kad šis šaltinis trykš. Kartais tai trykš kaip šauksmas, kartais tai trykš kaip ašaros, kas žino, bet tai visados trykštantis šaltinis. Amen. Ne tik tai, jis pasakė, vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens trykštančio į amžinai gyvenimą. Taigi šaltinis, iš kurio išteka versmė, jis nepagrystas laikinais dalykais arba išorinėmis sąlygomis. Šaltinis ištaka ir amžinybė. Ar jūs žinote, iš kur tai teka? Iš to pačio šaltinio, iš kurio upė amžinajame mieste išteka, iš po dievo sosto. Iš kur tai teka? Tai neteka iš brolio Donio, iš Happy Valley bažnyčios, tai teka iš jo, iš kurėjo. Jis yra šaltinis ištaka. Žiūrėkite Švento Jono 7, 38. Jėzus vėl sako, kas mane tiki, kaip rašta sako, iš jo vidaus originalė pilvo plūs gyvojo vandens upės. Mums vakariečiams tai labai keistas išsireiškimas. Praktiškai nieko negalime suprasti. Iš pilvo plūs upės. Tačiau jeigu jūs suprastumėte žydiškus papročius, iš kur kilo Jėzus, toje vietoje, kurioje atrasdavo trykštantį vandens šaltinį, jie pastatydavo aplink jį didelį akmeninį rezervuarą. To rezervuaro vidurys buvo vadinamas pilvu. Iš to rezervuaro, iš visų jo pusių aplink buvo išvesti vamžiai Tau ir tau ir tau ir tau. Ne tik viena išėjimo anga, bet ir dar viena, ir dar viena, ir dar viena aplink visą rezervuarą buvo vien vamžiai. Kad tu galėtum ateiti užpildyti savo tarą ir tu, ir nereikėtų laukti eilėje. Nes buvo tiek daug vamžių, ar galite įsivaizduoti viešpats Jėzus sulygina žodžiu atgimusi sūnų arba dukterį Dievo, kad jis yra kaip šaltinis, jis yra šaltinis šių išteklių vandens. Jis atvėrė tavyje tą šaltinį ir išvedė vamžius iš tavo gyvenimo ir iš tavo pilvo plus gyvojo vandens upės. Ne koks nors upeliukas, ne stiklinė vandens ištekės, bet upės. Ar jūs suprantate scenarijų? Tai nėra tau vienam skirta. Jis nori, kad tu turėtum tiek daug džiaugsmo, kad kiti būtų paveikti tavo džiaugsmu. Jis nori, kad tu turėtum tokią ramybę, broli Džau, kad kiti galėtų ateiti pas tave ir atsigerti tos ramybės. O, viešpatė pasigailėki. Draugai, kaip mes toli gyvename nuo Dievo duotų privilegijų. Jeigu žmogus tikės manimi, kaip raštas sako, iš jo pilvo, ne iš mano Jėzaus, bet iš jo žmogaus pilvo tekės upės gyvojo vandens. Tai ne lašelinė. Papt. Papt. Papt. Aš noriu būti toks užkrečiantis džiaugsmu, kad jeigu jums reikia jo, aš galėčiau duoti jo. Ar suvokite, draugai, tai yra krikščionybė kasdienėme pritaikymė. Kai kurie iš jūsų, kai tikėjote po kiek laiko, jūsų veidas pasidarė toks paniurės. Greičiausiai kai kurie iš jūsų suvalgėte oposumo vynogių. Tai tokios mažytės vynogės, kurios labai rūkščios. Jos netinkamos valgyti, bet jos taip suraukia veidą ir surakina žandikaulius, kaip nežinia kas. Aš skaičiau ne apie tokias vynogės Kanano žemėje – Jūs buvo tokias didelės ten, kad reikėjo dviejų vyrų, kad jas panešti. Ar suvokite, kad ta paniurimo, surūgimo tokia nuotaika, jinai tokia pati užkrečiama kaip ir džiaugsmas. Tai reikia vieno žmogaus, kuris sėdi bažnyčioje ir jo nusivylimas toks didelis, kad jis užkrės visus aplink sėdinčius su ta nusivylimo dvasia. Taigi, perfrazuokime tai, kad tai tiktų šiai dienai iš tavo pilvo patekės kartėlio upės, net leidimo pavydo pykčio. Pasakysi, to nėra Biblijoje. Teisingai, aš sutinku, to nėra. O kodėl mes tada turime tai savo gyvenime? Tu neturi teisės, kaip krikščionis, leisti, kad iš tavęs tekėtų kartėlis. Kaip iš Dievo vaiko gali tekėti tik tai gyvenimo vanduo. Tai bent. Draugai, būtent šioje vietoje dauguma žinio žmonių turi problemą. Jėzus davė raktą, kas mane tiki, kaip raštas sako, jis pasakė, jie netiki Jėzumi, jie tiki broliu Branhamu, jie yra žinios tikintieji, taip vadinamieji, nors nežino, kokia žinios esmė. Jie galvoja, kad žinios esmė yra brolis Branhamas, jo šeima, krūva doktrinų, žinios esmė netokia, žinios esmė yra Kristus, amen. Dievas nesiuntė brankamo, kad mes sukurtume dar vieną denominaciją. Tai yra atstatymas į pirmąją dieną, žodžio atidengimas. Bet Jėzus pasakė, jei žmogus manimi tiki, kaip raštas sako, iš jo pilvo, iš jo kaip individo. Įdomu, kiek čia tokių yra mūsų bažnyčioje, kurie esate pavyzdys išsipildžiusios šios rašto vietos. Kas galite atsistoti iš ryto ir pasakyti, šią dieną ši rašto vieta yra išsipildžiusi mano gyvenime. Jūs tokie laimingi, kad kitą savaitgalį nebus susirinkimo. Aš pamokslausiu pas brolį Berį. Jeigu norite gauti į kailį, prašom, mielai ateikit. Žiūrėkite, 39 eilutė. Jis kalbėjo apie dvasę, kurią turės gauti jį įtikėjusieji. Mat šventoji dvasia dar nebuvo nužengusi, nes Jėzus dar nebuvo pašlovintas. Taigi čia Jėzus kalba apie kiekvieną individą, Kai jis gaus šventąją dvasę, tas individas bus kaip ta talpikla didžiulė, ta vieta, iš kurių esybės būties drieksis vamžiai į vieną, į kitą pusę, į dar kitą, į dar kitą pusę. Visur jie turės tiek daug savo viduje, kad jie turės pasidalinti su kitais. Jie nebus šykštus, jie nebus denominacinio mąstymo. O, ei, ei, ei, ei, ei, ei. Į kokią bažnyčią eini? Tu, brolio Donio klausaisi? Bet Jėzus pasakė, tai tiesiog plūs. Kas būtų, jeigu čia šį rytą ateitų moteris, visas miestas žinotų, kad ji yra paleistuvė. Kai ji atsisėstų, turbūt kelių suolų spindulių ištuštintų suolus visi žmonės persėstų. Arba ateitų žmogus, kuris dvokia alkoholiu, cigaretėmis. Garbė Dievui, broliui Doni, tai sudaužytų iš šipulius mano teisuoliškumą teisuoliškumą. Jėzaus reputacija buvo tarp tokių žmonių. Aš norėčiau turėti tiek daug džiaugsmo, kad galėčiau jį dalinti ant kiekvieno kampo. Ar nebijai, kad pasibaigs? O, ne. Šaltinis mano niekados nesibaigia. Amen. Aš norėčiau, amen. Aš norėčiau turėti tiek daug tyrumo, tokią gelmę savo viduje, kad galėčiau būti tokių blogų žmonių tarpe kurie turi blogą reputaciją, blogą nusistatymą ir aš nebijosiu, kad jie mane paveiks, aš paveiksiu juos. Tai jau jų problema, jie turi susirūpinti, aš juos pakeisiu. Kitas pozityvus išpažinimas yra, aš esu palaimintas žmogus. Kas gali pasakyti amen? Aš jums sakiau tai vakar ryte, auštant. Viešpats mane pažadino ir prakalbo šią rašto vietą. Psalmių 1.1. Palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kai patiria bedievi, originalė nevaikšto į bedievių pasitarimus, nestoja į nusidėlių kelią, nesėdi su apjokėjais. Žodis palaimintas originalė yra stiprios emocijos išraiška sušukime. Faktiškai tai yra hebrajiška žodis vardo Ašeras. Tai yra vienas iš Jokūbo sūnų, Ašeras. Taigi čia yra asmuo, žmogus, kurį Biblija įvardina kaip palaimintą, tokį palaimintą. Toliau yra išvardintos priežastis, dėl kurių šis žmogus yra palaimintas. Kaip matome, tai nėra todėl, kad jis eina į atitinkamą bažnyčią, dėvi arba nedėvi atitinkamus rubus, tai yra dalis to. Bet esmė yra elgesyje, su kuo jis bendrauja, kur yra nuleistas jo sielos troškimų inkaras. Žiūrėkite, tai yra apibrėžimas. Psalmių vienas vienas visos knygos psalmių. Ji duoda pagrindą, pamatą visos knygos. Perskaitykite pirmą skyrių ir suprasite, apie ką bus visa likusi knyga. Taigi čia Dovydas šventąją dvasę tai pastebi ir sako, palaiminta žmogus, kuris nevaikšto į nusidėjėlių patarimus, nestoja į nusidėjėlių kelią, nesėdi su apjokėjais. O-o. Taigi vaikščiojimas yra šešėlis arba provaizdis, ypatingai naujajame testamente, eigos arba gyvenimo būdo. Kaip asmuo gyvena jų elgesys. Taigi čia Dovidas, žiūrėkite, kaip jis tai padaro. Jis išskiria tris dalis. Palaimintas žmogus, kuris nevaikšto į bedievių pasitarimus, nevaikšto veiksmažodis, pasitarimai daiktavardis, nestoja į nusidėjėlių kelią, nestoja veiksmažodis, kelias, daiktavardis, nesėdi su apjokėjais, nesėdi veiksmažodis, apjokėjai, daiktavardis. Taigi tai nėra vien tik tai sėdėjimas ir laukimas, kad Dievas už tave kažką padarys, yra veiksmažodžiai mūsų gyvenime. O, šlovinkite viešpatį. Kas nori būti palaimintų, tuo jaus pasakysiu, kaip tokiu būti. Palaimintas žmogus, kuris nevaikšto į bedievių pasitarimus, nestoja nusidėlių kelią, nesėdi su apiekiais, bet mėgsta viešpaties įstatymą ir masto apie jo įstatymą vieną kartą per savaitę. Taigi šis žmogus nevaikšto į bedievių pasitarimus, į pasitarimus bedievių. Bedievių pasitarimas yra tada, kai jie duoda tau patarimą. Jie sako, kaip tau reikia gyventi, ką tau galima daryti, ko negalima daryti. Žiūrėkit, draugai, nemanykite, kad kai jūs nueisite pas daktarą ar kitus žmonės šioje bendryjoje, kad jie supras jūs. Sesės jūs su ilgais plaukais, ilgais jonais, nemanykite, kad jūs supras, kas jūs tokios esate. Arba broliai, kai esate pas daktarą, daktaras sako, kokie jūsų įpročiai, kiek rūkot, kiek gerėt, nerūkau, negeriu, kokie jūsų įpročiai, kalbu kalbomis, šaukiu iš džiaugsmo, sapnuoju pranašiškus sapnus. Jis pasakys, ar teko pabuvoti vasaros penki? Jei ne, tai to rezervuosiu jums palatą. Aš nesakau to kaip sarkazmo, bet jie nesupras jūsų, apie ką jūs kalbat. Todėl jie bandys savo pasaulietiškais metodais duoti jums patarimą. Tai yra jūsų problema šitie dvasiniai dalykai. Jie norės jums patarti, duoti patarimą, kuris nesutiks su Dievo žodžiu. Bet matote, palaimintas žmogus – Jis gali atskirti, atsijoti tos patarimus. Ar daktarai negali mums padėti? Gali. Psichiatrai, psichologai, kiti daktarai gali padėti. Jie gali pasakyti daug naudingų dalykų. Tačiau tik iki tos ribos, kuri peržengia mano tikėjimo žodžiu. Kai jie tai padaro, kai jie peržengia, aš nubrėšiu atskiriančią liniją. Bet dauguma žmonių čia suklysta. Jie leidžia daktaram peržengti per tą atskiriančią liniją. Ir jie leidžia daryti kompromisą ir pradeda abejoti doktrinomis, raštų, mokymų. Tu nebūsi palaiminta, jeigu taip darai. Jauni žmonės, jūs norite būti palaimintais, norite turėti sėkmingą gyvenimą, nesiklausykite patarimo tų žmonių, kurie nusigrėžė nuo Dievo. Kurie pasakys, kad šiek tiek rock'n'rollo ir džiazo tau nepakenks, tai tavęs nepaveikia, mokslas yra prieš tave. Iš tiesų, aš vakar skaičiau apie vieną tyrimą jaunuolį ir merginą. Abu du iš dorovingų šeimų, 16 ir 17 metų amžiaus, vaikinų 17, merginai 16. Jie pasodino juos į neįtartiną vietą, jie fone paleido klasikinę muziką, jie sėdi, bendrauja. Jokių nusistatymų, jokių nieko nėra. Staiga jie pakeičia muziką į lengvą džiazą. Staiga vaikinas pradeda liesti merginos ranką, pradeda kilti vis aukštyn ir jie pakeičia į rock'n'rollą. Staiga abudu tampa labai seksualiai motivuoti. Staiga vidury tos seksualinės motivacijos jie pakeičia muziką atgal į klasiką. Vaikinas patraukė savo rankas nuo merginos, mergina atsitraukė į padorę pozą ir jie atsisėda ir elgėsi taip, kaip jaunas vaikinas ir mergina turėtų elgtis. Jie pakartojo tai vėl ir vėl, pakeitė muziką į džiazą, rock'n'rollą, tas pats pasikartojo vėl ir vėl ir vėl iš naujo. Jie net samoningai nesuprato, kad juos testuoja, bet dvasios ta inspiracija, kuri buvo įkvepta parašyti tą muziką, perėjo ant tų vaikų ir jie išreiškė tą įtaką, kuri buvo toje muzikoje. Šlovinkite viešpatį. Nesakykite man, bet mes nuotaka, bet tu vis tiek esi žmogus. Atminki, man nesvarbu, ant kiek tavo siela yra nuotaka, bet tavo kūnas nėra nuotaka. Esi gimęs iš seksualinio geismo, kaip ir bet kuris kitas mirtingasis pasaulyje, ir mums taipogi reikėjo būti išpirktais. Jie pasakys, oi, nesvarbu, jeigu vaikinas pabučioja merginą, tai nesvarbu. Ką jie iš vis apie tai žino? Stebėk tą bedievį, kuris tai patarė. Iš tiesų tai yra labai gėda, kad net žinioje vaikai, kai susitokia, merginos būna nebeskaišios. Nagi, nenutilkite. Kodėl? Nes jie klausosi bedievių patarimo. Tai nesvarbu, tai svarbu. Ačiū viešpatė Jėzau. Taigi palaimintas žmogus – kuris nevaikšto į bedievių pasitarimus, patarimai, mokymai bedievių. Nestoja. Nestoja. Žiūrėkite, žiūrėkite, kaip jis progresuoja toks žmogus. Pirma, tu vaikštai, vaikštai, į pasitarimus, klausaisi pamokymų, tai yra viena. Bet žiūrėkite, antras šios progresijos žingsnis nestoja į nusidėlių kelią. Taigi dabar kelias yra ta vieta, kur yra įprasta jiems. Taigi dabar šis krikščionis, šis asmuo stovi ten, kurį žino, kad jie susirinks. Nežinau, ar pastebėjote, bet štai čia aprašytas kritimas Edeno sode, polimas. Jėva pasiklausė be dievio patarimo, stojo į nusidėlių kelią ir sėdėjo su apjokėjais paneigė Dievo visą tiesą žodžius. Kai esame gundomi, išbandime, nusigrėžime nuo žodžio, pažiūrėkite į save, ką jūs darote, jūs pradedate klausytis patarimo, pamokymo, niekas man nieko nesako, žinoma, tai dvasia, kuri tau kalba, ne kas kitas. Tai nesvarbu, tai nesvarbu, gali daryti tą, kas tai sako, patikrink to balso tapatybę, kuris tau sako, kad tai nesvarbu nes jis bando tave atitraukti nuo žodžio, bet tu pasakyk, aš būsiu palaimintų žmogumi, aš atsisakau tavęs klausytis. Taigi šis asmuo, kuris klausysis bedievių patarimo, vieną gražią dieną pastebės, kad jau stovi nusidėlių take. Tai yra gyvenimo būdas elgesys nusidėlių. Kelias, kurio vaikšto nusidėliai. Palamintas žmogus kuris nesiklauso patarimo bedievių ir neieško jų. Tačiau šis žmogus jau stovi tame kelyje nusidėlių. Stovi nusidėlių kelyje. Žiūrėkite, ką Dovidas sako. Palamintas žmogus, kuris nevaikšto į bedievių pasitarimus ir nestoja į nusidėlių kelią. Tai yra kelias, kur gali surasti tos žmonės. Biblija mums sako vengti blogio pasirodymo netgi, tuo labiau pačio blogio. Bet šis žmogus jau yra sukaustytas, jis jau nebesipriešina pagundimui. Dabar jau yra stovima kelyje, kuriame žino, kad jie susirinks tie nusidėjėliai. O viešpatė padėki mums Jėzau. Žiūrėkite trečias žingsnis. Nesėdi su apjokėjais, dabar jie patogiai įsitaiso. Jie pradėjo tiesiog klausydami kelių patarimų keli patarimai, kurie, na, aš ne visai su tuo sutinku, bet kažką iš to paimsiu, pasimokysiu. Ir kas kartą vis daugiau nukrypsta mano žodžio. Ir žinote, kiekvieną kartą vis daugiau yra sutinkama. Galiausiai jie jau stovi nusidėlių kelyje. Ir trečias žingsnis yra, kai tu patogiai atsisėdi. Jie sėdi su apjokėjais. Taigi dabar jie nesiklauso, nestovi, bet jau sėdi. Kaip jums atrodo, kam patogiausia šį rytą? Vieną valandą 20 minučių sėdėti ant pamykštintų suolų ar stovėti man? Kaip jums atrodo, kam patogiausia, kai aš prakaituoju, bėgioju kaip nežinia kas, o jūs žiūrite ir sakote, o vargšelis, jums patogiausia, žinoma? Nebent žodis pradeda jūs kaltinti, jums irgi pasidaro nepatogu. Bet dabar jie pasiekė tokią vietą, kurioje jie sėdė ne teisėjo išrinktojo vietoje, bet apjokėjo vietoje. Broli, kai tu sėdi toje vietoje, aš garantuoju, tu būsi apjokėjų. Tu kritikuosi, turėsi šlikščiausią nusistatymą, nieko gero nėra, mane patinka tas ir kita, aš nežinau, kas čia dedasi su broliu Doniu, patikrink savo vietą, ant kurio sėdi. Brolis Luisas nieko naujo negėda, muzika negera, temperatūra siaubinga. Aš norėčiau žinoti, kas kontroliuoja kondicionierių. Brolis Brahmas pasakė, kad tu esi garbintojas. Kas iš jūsų mūsų bažnyčioje esate garbintojais? Pranašas pasakė, kai tu atini į bažnyčią, temperatūra ar gera ar bloga, tai nesvarbu, tai tavęs nesustabdys, tu esi garbintojas, tu atei Dievo pašlovinti. Leiskite užduoti vieną paprastą klausimą. Ar mes turėtume sureguliuoti kondicionieriaus temperatūrą, kad ji tiktų tik tam asmeniu, kuris pamokslauja? Kad man būtų vėsu ir patogu, nes tai, kas išeina iš mano lūpų, aš tikiu, yra Dievo žodis. Taigi, ar mes turėtume nustatyti, tarkime, 16-17 laipsnių, kad man būtų vėsu? Tuo tarpu visi jūs turėtumėte ateiti į bažnyčią apsirengę kaip eskimai. Ar aš turėčiau pasitraukti į šalį ir prakaituoti, degti ir prakaituoti kaip nežinia kas, sušlapti iki kojinių ir neleisti, kad tai man kliudytų ir pamokslauti, liktai būtų nuostabiausias oras ir temperatūra. Ar turėčiau burbėti, o man tai buvo karšta, aš degte degiau. Ir iš tiesų taip ir buvo. Aš pasakysiu, kodėl jie nesureguliavo kondicionieriaus pagal mane, aš juk pamokslautojas. Matot, aš nenoriu tokio nusistatymo, nes tai reikštų, kad aš stumiu jūs iš jūsų vietos sėdimos. Štai tau kėdutė, sėskis. Štai čia sėskis. Būk apjokėjų, kritikuok, būk nepatenkintų, nekesk. Tu gali sėstis ant tos kėdės. Apjokėjų, aš nenoriu net artintis prie tos kėdės, aš nenoriu tokio nusistatymo, aš nenoriu to, aš noriu turėti šaltinį savo viduje, aš noriu, kad iš mano pilvo drėktųsi tos atšakos, aš noriu, kad džiaugsmas, išgydymas trykštų manyje. Žinote, kas keiščiausia? Ant apjokėjų kėdės sėdi patys turtingiausi žmonės bažnyčioje. Bet jie mano, kad jie palaiminti, nes jie turi daug pinigų. Tačiau tu nesi palaimintas dėl pinigų. Dovydas pinigų neminėjo. Šekelių aukso sidabro jis to neminėjo. Jis mini charakterį. Jis mini bendravimą elgesį. Žmogus, kuris yra palaimintas, tai nebūtinai tas, kuris gali kas pusę metų keisti automobilį arba namą. Tai yra žmogus, kuris žino savo poziciją žodyje. Jis gali būti toks vargšas, kad vairuoja 42 metų senumo automobilį. Tu pasakysi, na tai klasika, jis vadins tai stebuklu kiekvieną kartą atvykęs į bažnyčią, nes sveikatai grėsmė kyla tokio automobilį vairuojant. bet jis atsisako klausytis patarimo bedievių. Jis atsisako stovėti nusidėjėlių kelyje. Šis žmogus stovi šventųjų kelyje. Šlovė Dievui. Net jei jis ir truputėlį nusivylęs tą dieną, jis norės stovėti šalia brolio, kuris turi didelį pilvą. Ne fizinį riebalinį pilvą, aš kalbu apie dvasinį pilvą tos atšakos, iš jo pilvo teka vanduo. Tau tai reikia prisertinti arti, jis tik praeis pro tave ir tau taipogi kliūs to vandens, kad tave pakelti. Matote, draugai, šis individas pasidarė nepaklusnus palaipsniui. Pažiūrėkite į Loto gyvenimą. Lotas žiūrėjo link Sodomos. Paskui Biblija sako, jis pastatė palapinę link Sodomos. Pirmai jis pažiūrėjo, tada pastatė palapinę ir persikėlė į Sodomą. Trys būsenos. Jis žiūrėjo link Sodomos, pasistatė palapinę link Sodomos ir persikėlė į Sodomą. Atminkite, jis buvo tobulas provaizdis žinios tikinčiojo tuo metu, kuris sekė pranašą iki atitinkamo ligmens. Jis nebuvo baptistas, nepriklausė denominacijai, jis išėjo kartu su to amžiaus pranašu. O viešpatė. Žiūrėkite, kai Jėzus pasakė savo mokiniams, visi išduosite mane. Visi pabėgo, išskyrus Petrą. Mano pirmasis pamokslas, kai pamokslavau, dar būdamas berniukų pamokslautoju, savo dėdės Kentukije bažnyčioje prieš daugybę metų, pavadinau jį šildantis prie netinkamos ugnies. Rodos, Petrui būtų buvę geriau būti tokiu pačiu bailiu kaip ir kiti mokiniai. Bet jis buvo tas, kuris išsižadėjo, neigė. Visi pabėgo, bet ką jis padarė? O, broli Derilai, jis pradėjo artinti sekti prie Kajafo kunigo namų, prie išorinės aikštės. Žiūrėkite, jisai klausosi patarimo. Stovi kelyje nusidėliu. Ir žiūrėkite, jis ruošiasi atsisėsti prie apiekėjų. Aš žinau tave, aš mačiau tave su juo. Aš nežinau, apie ką tu kalbi. Šis žmogus yra vienas jų. Jis net kalba kaip tie žinio žmonės. Ir Petras pradėjo keiktis. Aš nežinau, apie ką tu kalbi, aš nepažįstu šio vyro. Jis pasiklausė patarimo, stovėjo kelyje ir dabar sėdasi prie ugnies apiekėjų. Dieve, padėki mums. Bet žiūrėkite, vyras, moteris, paauglys, berniukas, mergaitė, kuris yra palaimintas, jie atsisako bedievių patarimo, jie atsisako stovėti nusidėlių kelyje ir žinoma, jie atsisakys tos sėdimos vietos apjokėjų. Bet žiūrėkite, ką jis mėgsta. Antrai lūtė, bet mėgsta viešpaties įstatymą, originalę viešpaties įstatymą yra jo džiaugsmas. Aš žinau, kad daugeliu nepatinka negatyvus Evangelijos pamokslavimo kontrastas, bet matote, mes tai perskaitėme pirmoje eilutėje. Mes perskaitėme negatyvų kontrastą tikinčiojo. Jeigu pastebėjote, Dovidas, kaip jis buvo kvėptas tai išreikšti, jis nepasakė, ką tas žmogus padarė, o ko nepadarė. Daugumai patinka girdėti, ką mes turime daryti. Turime tą, aną daryti, bet Dovydas parodo kontrastą. Jis sako, jis nesiklauso patarimo, jis nestovi jų kelyje ir nesėdi su jais. Ir sekantį eilutę iš negatyvaus kontrasto pereiname į pozityvų išpažinimą. Jis sako, bet mėgsta viešpaties įstatymą toks žmogus. Originalė viešpaties įstatymas jam yra džiaugsmas. Reikšmė yra malonumas, troškimas, ilgesys – Kažkas, kame tu turi didelį džiaugsmą. Jo džiaugsmas yra viešpaties įstatymė. Tu nepaleistuvausi, tu nežudysi, tu nesėsi skirtingų sėklų, nemaišysi lino su vilna, tu nemuši savo vergo tarno, tu nedarysi to, negalima to, negalima to. Štai ką šis žmogus turėjo, kuo jis galėjo maitintis dvasiškai. Jis neturėjo busimųjų namų, jis neturėjo ištrato žodžio originalios sėklos, jis neturėjo paskutinio laiko ženklo, jis neturėjo naujo testamento. Kaip jau ir sakiau praėjusį vakarą, gerai, kad Dovydas negyvena mūsų amžiuje mūsų žinioje ir mūsų bažnyčioje. Vargšelis nebūtų turėjęs kur dėtis. Jeigu jis vakar būtų buvęs čia, jis būtų elgėsis blogiau negu Davidas Saileris, mūsų brolis. Jis neturėjo šventosios dvasios. Jis neturėjo naujo gimimo. Bet jis pasakė, bet mėgsta viešpaties įstatymą toks žmogus jo malonumas, džiaugsmas. Vietoj to, kad priimtų patarimą, kaip tu linksminiesi, skaitau Bibliją. Kaip tu mankštiniesi, spardo velnių į galvą. Koks didžiausias džiaugsmas tavo gyvenime – atsiskirti ir būti su Dievu, melstis iki tokio ligmens, kad nebegalėčiau nei vieno žodžio angliškai pasakyti. Broli Doni, nesakyk, kad tu Nesakyk, kad tu vis dar, o taip. Bet prašau, nelaikykite vien tik to savo. Pasakykite visiems, kam tai galite. Nes matote, aš vakar skaičiau straipsnį apie krikščionį daktarą, kuris atliko tyrimą su besimeldžiančiais žmonėmis, kurie meldžiasi kalbomis. Ir tai vadinasi angonsolėja. Daktaras atliko tyrimą po tyrimo, tyrimą po tyrimo ir įrodė, kad kai tu atsiskiri su Dievu gilioje maldoje, tu išgyveni engonsolėje. Tai išskiria cheminius elementus tavo smegenyse, kurie yra šimta kartų stipresni už morfijų. Ir kuo ilgiau tu meldiesi, kuo giliau tu smengi, tavo smegenys pasiekia tokį tašką, kuriame tu prarandi tą supratimą, sąmonę ir tu pereini į kitą sferą, kurioje tu beveik palieki savo kūną, išeini iš jo. Bet mėgsta viešpaties įstatymą ir masto, medituoja originalę apie jo įstatymą. Žodis, kuris čia yra pavartotas, yra haga. Jis reiškia murmėti, niurnėti, žemų tonų kalbėti, tarti tyliu balsu žodžius, kaip asmuo gilioje meditacijoje, mąstyti, tarti tyliu balsu. Man patinka šaukti, džiaugtis garsiai, kiek tik balsas leidžia, bet tu negali medituoti ir šaukti vienu metu. Yra metas, kada turime medituoti. Yra metas šaukti. Yra metas sakyti amen. Yra metas klausytis. Jeigu jūs pastebėjote, Dovydas nepasakė, jie šaukė, jie džiugavo, plyšavo, bet jie meditavo. Jie mąstė. Kaip Dovydas galėjo tai žinoti, kai dar nebuvo jokių psichologijų, pozityvaus pamokslavimo temų. Taigi, jie medituoja tokie žmonės apie žodį, kartoja jį tyliu balsu išpažinimai. Galbūt tai skambėjo panašiai į viešpats yra mano ganytojas, aš nestokosiu, jis paguldo mane žaliuojančiose ganyklose, veda mane prie tylių vandenų. Įdomu, kiek laiko jis galėdavo taip medituoti, iki tol, kol turėdavo pasakyti, kas nors, palaikykite mano Bibliją, negaliu daugiau. Žiūrėkite, Jozuės knygoje, pirmame skyriuje, Dievas sako, aštuntoje lūtėje, šita įstatymo knyga ten neatsitraukia nuo tavo burnos, bet mastyk, originaliai medituok apie ją dieną ir naktį. Įdomu, kas būtų, jeigu mes medituotume daugiau apie Bibliją, o ne apie kokį nors mėgstamiausią žurnalą ar kitą tematiką, medžioklę, kepinius ir panašiai. Aš nesakau, kad tai yra blogai. Tai yra blogai, nebent jūs tai statote į pirmą vietą, vietoj žodžio. Įdomu, mes būtume geresni žmonės juk. Žiūrėkite, ką Dievas sako Jozuei. Mastyk, medituok apie ją dieną ir naktį, kad tiksliai vykdytum viską, kas joje parašyta, tada visą, ką bedarytum, klestės ir visur tau seksis. Tai nori pasakyti, kad klestėjimas yra susijęs su meditacija apie Dievo žodį. Žiūrėkite, draugai, aš dėkoju Dievui už telefoną išmanųjį, aš turėjome Bibliją, daug įvairių dalykų, kai vykstu medžioklėn, jį pasiemu, turiu skaitmeninę mediją visur. Bet nėra nieko geriau, kaip atsiskyrimas su dievu, išjungimas visų prietaisų, išmanių telefonų, planšečių, kai tu atsiskiri ir lieki tiesiog vienas su dievu ir pabendrauji su juo. Žiūrėkite, psalmių 63.6, kai prisiminsiu tave savo lovoje. Mąstysiu originalę, medituosiu apie tave, būdėdamas naktį. Žinoma, to padaryti nepavyks, jeigu labiau rūpinėsi aukso kainą titanas, jeigu jo kaina nusmuktų, o Keišiausia, per kalėdas žmonės keliasi antrą valandą ryto, vyksta į parduotuvės, kad nupirktų vaikui kažkokį tai žaislą neįprastą, nuo kurio jie taps dar kvailesni, negu buvo prieš tai. Jie sėdės, drebės ten prie durų, laukdami, kol atsidarys duris, nes nori būti patys pirmieji. Tačiau jeigu ryte, trečią, aš paskambinčiau ir sakyčiau, vykime į maldos susirinkimą. Jie pasakytų, o, nesveikas, išprotėjo, jis tiek daug tyrinėjo, studijavo žodį, kad jis išprotėjo. Aš jau geriau būsiu maldos susirinkime, negu prie parduotuvės šalsiu kaip kvailys koksai, kad nupirkčiau žaislą, kurį jie po savaitės išmes vaikai. Išvada paprasta, jūs padarysite tai, ką norite padaryti. Štai kas man padeda kaip pastoriui. Aš suprantu, kad dauguma mano pamokslavimo jums nemažai daliai atrodo kaip laiko švaistimas. Išpažinimai, visi šitie dalykai, jūs nesikeisite, jums patinka jūsų seniai praminti takai. Bet aš pamokslausiu tai vienodai. Aš neleisiu, kad jūs keistumėte mano džiaugsmo lygmenį. O ne, aš turėsiu džiaugsmą. Jeigu turėsiu būti vienintelis likęs, turėsiu tikėti bažnyčio vienintelis, šaukti iš džiaugsmo, jūs manęs nenuversite. O jeigu nuversite, aš išeidamas pro tas duris šauksiu iš džiaugsmo. Aš vis tiek tebe tikiu, kad Dievas turi galę prikelti mirusius, išgydyti ligonius, išvaryti demonus. O jūs? Pasiklausykite Dovido, kai prisiminsiu tave savo lovoje. Žinoma, Dovidas neturėjo televizoriaus kaip mes, kai kurie, kurie žiūrite televizorių. O viešpatė, jeigu taip ir toliau, turbūt jie mane išmes iš čia. Psalmių 77.12 Apgalvoju, medituoju apie visą tavo darbą, kalbu, apie tavo veiksmus. Psalmių 119.15 Apie tavo potvarkius nuolat mąstysiu, medituosiu ir žiūrėsiu į tavo kelius. 23 lūtė Kunigaikščiai susirinkę tarėsi prieš mane, bet tavo tarnas masto medituoja apie tavo nuostatus. Broli Doni, aš nepamokslautojas, jis taip pat nebuvo, jis karalius – ir giesmių rašytojas. 48 lūtė. Kelsiu rankas į tavo įsakymus, kuriuos pamilau, mąstysiu apie tavo nuostatus, medituosiu vėl. 78 lūtė. Sugėdinti te būna išdidėjai, nes jie be priežasties puolė mane. Vietoj to, kad aš nusivilčiau, jaudinčiausi, aš medituosiu apie tavo potvarkius. Tai išsprendžia jūsų problemas – kai jums žmonės kažką netinkamo padaro, jūs galite supykti, nervuotis, susierzinti, žinote, šykštus pasidaryti nekenčiantis, arba galite vietoj to medituoti apie Dievo potvarkius. Ar norite vis dar būti palaimintais ar ne? Psalmių 143.5 Aš prisimenu praėjusias dienas, mastau, medituoju apie tavo darbus, svarstau, svarstau iš naujo tai vertinu, pažiūriu į tai vėl, svarstau apie tavo rankų darbus. Rankų darbus. O paskiau mes stebėmės, kodėl nebeturime daugiau džiaugsmo. Draugai, ar jūs suvokite? Jeigu šetonas negali priversti jūsų daryti paleistuvystės, vokti, žudyti, jis norės padaryti jūs labai užimtus, kad jūs nebeturėtumėte dievui laiko. O paskiau stebėtės, kodėl sapnuojate košmarus, negalite palsėti, kodėl su jumis dedasi tas anas ir trečio, jums reikia medituoti apie Dievo dalykus gyvenime. O, žiūrėkite, Dovidas sako, bet mėgsta viešpaties įstatymą ir masto apie jo įstatymą, medituoja dieną ir naktį. Pastoviai. Pastoviai užpildo visą savo laiką. Tai yra karalius. Ar kas nors iš jūsų yra labiau užimtas nei karalius? Ši psalmė nebuvo parašyta tada, kai jis buvo piemenukas. Tiesiog prižiūrėjo vis, neturėjo ką veikti. O, avie 39 sugrįžki. O, mastau apie tave viešpatį, mastau, mastau. Bet jis karalius. Štai ten tas vyksta, bėdo šalyje. Žmonės pykstasi dėl to, ginčiai, nesutarimai, šalyje kažkas dedasi. Ten ir ten ir ten. Ir štai ten kažkas įvyko. Panašu į mane ir į tave, kai turime problemas. Ir visos šios sumaišties viduryje jis atrado laiko medituoti apie Dievą. Ir kas keišiausia, jis taip pat turėjo 24 valandas per parą, 7 dienas savaitėje. Oho, ir jis turėjo laiko būti karaliumi, valdyti karalystę su milijonai žmonių ir mąstyti apie Dievą dieną ir naktį. Štai raktas į gebėjimą valdyti karalystę. Žinote, kaip aš galiu išlikti Dievo pašauktų pastoriumi, kai žmonės varo iš proto? Aš medituoju apie Dievą. Jeigu aš mąstyčiau apie jūs visą laiką, apie jūsų problemas, bėdas, apie savo problemas asmeninės, žmonės iš viso pasaulio mane bombarduoja, aš neišgyvenčiau savaitės. Bet aš neleisiu viso savo laiko tam. Aš medituosiu apie jo darbus, apie jo gerumą, apie jo maloningumą. Aš noriu pasakyti jums šį rytą, aš palaimintas žmogus jau esu. Amen. Stebėkite, leiskite pabaigti. Trečia eilutė. Jis bus kaip medis. Prie upelio pasodintas, prie upių originalė. Atkreipkite dėmesį į šį apibūdinimą. Kiek daug dalykų Dovidas galėjo pasakyti, sulygindamas palaimintą žmogų, vyrą, moterį, su medžiu. Tai nebuvo eilinis medis, tai buvo rinktinis, unikaliai pasirinktas medis. Atkreipkite dėmesį žodžius, jis bus kaip medis, pasodintas prie upelio. Taigi, tai neįvyko atsitiktinai, jo pasodinimas. Ne tai, kad sėkla nuo kito medžio nukrito ir sudygo. Šis medis buvo pasodintas su tikslu. O, garbinkite Dievą. Jis buvo pasodintas, išmintingasis sodintojas, kur jis pasodino tą medį. Jis neišsirinko dikumos, ar denominacinės bažnyčios, ar seno išdžiūvusio kulto, bet vyriausiasis sodininkas pasodino šį medį tinkamoje vietoje. Jis bus kaip medis pasodintas. O, ačiū viešpatė Jėzau. Taigi Dovidas sulygina save ir teisų jį su medžiu, kuris buvo išrinktas. Vieta jam buvo išrinkta. Jis buvo perkeltas, tas sodinukas, ir pasodintas į žemę prie upių. Jis iškasė duobę, pasodino jį įtvirtino, apkasė vėl žemėmis, aplink iškasė ravą ir palaistė ir stebėjo rūpinosi tuo medžiu, kol tas medis pakankamai subręs, kad jo šaknis po žeme galės pradėti ieškoti vandens. Iš šalies galima pasakyti, koks gražus medelis, bet nieks nemato, kas vyksta po žeme. Šaknis ieško, raizgosi, sako, aš jaučiu vandenį, aš jaučiu vandenį. Kur, kur tas vanduo? Ir šaknis ieško, centimetras po centimetro. 10 centimetrų, 20 centimetrų, auga, auga, auga, stiebėsi link vandens ir staiga įleidžia šaknis į tą vandenį, įsitvirtina. Ir atsiranda tinklalapis elektroninis. Brolis Branhamas daugiau nebepranašas, mes nebetikime tuo. O tas medis tiesiog tvirtai stovi, geria vandenį. Geria vandenį. O, garbė Dievui, mes nebetikime šventumu, mes nebetikime tuo. O medis tik geria, geria, geria iš šaltinio. Kai sakai, mes nebetikime, neįtrauk manęs į tą netikinčiųjų grupę. Taigi šis medis unikaliai pasirinktas, rinktinis. Jį pasodino dieviškasis sodininkas. Aš pasitikiu juo, nes jis buvo pirmasis sodininkas, kuris apsodino žemę pirmą kartą. Jis žino, kur ką sodinti. Taigi jis pasodina šį medį. Žiūrėkite. Ne į tokią vietą, kur vos vos lašėtų, kapsėtų lašeliai, papt, dvasinė lašelinė, papt, papt, kaip medis pasodintas prie upių. Šis žodis ne visiškai išreiškia hebrajišką žodį peleg. Originalė tai reiškia išsišakoti, skilti, pasidalinti. Taigi tai yra kanalai vandens. Atšakos, vagos, kaip upeliai. Tai yra rytinis drekinimo būdas, kaip rytuose žmonės drekina. Kaip Nilo upė besidriekinti per Egipto dykumą, viršutinis ir žemutinis Nilas. Jie neturėjo didelių vandens šaltinių, taigi jie iš tos upės padarė daug kanalų, jie iškasė daug vagų, tokių atšakų. Ir Dievas sako, štai čia mano duktė ir sunus, aš pasodinsiu juos viduryje to kanalo, aš apsupsiu juos daugybę upių, ne viena upė. Ir jos neužlies jų, nenužudys, nes, žinote, per daug vandens gali padaryti žalą, bet aš padarysiu mažas atšakas tuose kanaluose. Tai, ko jiems reikia šiaurinėje, pietinėje pusėje, aš taip viską suplanuosiu ir pasodinsiu jį idealioje būsenoje, Kristoje Jėzuje. Aš esu palaimintas žmogus. Ar kas nors iš jūsų kada nors buvote Egipto dikumoje, stovėjote ten, kas nors? Brolidžimai? Kas nors matėte Negebą, Afrikoje? Ne? Ekvatorija? Vykstant iš Kenijos į Tanzaniją, kas nors iš jūsų? Ar matėte didingiausias pasaulio dykumas, tūkstančių tūkstančiai kilometrų, tik tai plikas mėlis? Bažnyčios pasaulyje kai kurios tokios yra, taipogi ir kai kurios žinios bažnyčios tokios. Bet aš toks nesu. Ir jūs tokie nesate, nebent norite tokiais būti. Štai koks aš esu. Nes aš atsisakau vaikščioti į bedievių pasitarimus. Kaip tie pamokslautai sako, Dievas daugiau to nebedaro, mes laukime Branhamo sugrįžimo. Aš laukiu Jėzaus, ne Branhamo. Amen. Štai ko aš laukiu. O viešpatie. Įsivaizduokite tokį vaizdą. Medis stovi viduryje šios dikumos. Dikuma aplink driekėsi judėjos, dikynės, beršeba, uolėtas paviršius žemės, perdžiuvęs mėlis, žemė sudžiuvusi, o šis medis stovi. Ir rodos, kad jisai įtvirtintas, nes jis stovi vienas. Tai nėra, kad šalia dešimtis tūkstančių medžių greta. Vienas čia, kitas ten, vienas ten. Rinktinis medis. O po juo teka vanduo tos rovės požeminės. Tai nėra lapus numetantis medis. Rudenį jie nepasidabina skirtingomis spalvomis, žinote, kaip gražus medžiai mūsų tai yra visados žaliuojantis medis. Žiūrėkite, ką Dovydas pasakė. Aš jau baigiu. O, palaimintas žmogus, kuris nevaikšto į bedievių pasitarimus, nestoja nusidėlių kelią, nesėdė sopjokiais, bet mėgsta viešpaties įstatymą. Jis bus kaip medis prie upių pasodintas, kuris metui atėjus duoda derlių. Priejas prie to medžio nepamatysi mažiukų vaisių tokių sudžiūvusių, susiraukusių tokių, žinot. Bet metui atėjus, jis duoda derlių. Supraskite mane teisingai, metui neatėjus aš nesirūpinu dėl derliaus davimo. Aš atsisakau klausytis velnio kaltinimų, nederliaus davimo metu. Jis negali sakyti, tu neturi to, tu neturi to, užsičiauk, tu ne mano bosas. Tu neįsakinėsi man, ką aš turiu daryti, juo labiau tu negali priversti manęs padaryti nei vieno dalyko. Jis neturi galios virš jūsų valios, mano draugai. Jis negali priversti jūsų keiktis, meluoti, nėra nei vieno klaidingo dalyko, kurį šetonas galėtų priversti padaryti jūs, bet aš galiu priversti įbėgti. bėgti. Aleliuja. Tačiau aš priverčiu jį drebėti, kai aš klūpiuosi ant kelių ir meldžiuosi. Atsistokime. Štai toks mano išpažinimas šį rytą kaip krikščionio. Aš esu medis, pasodintas prie upių. Metui atėjus duosiu derlių. Mano vaisius nebus nudžiūvęs, nederlingas ar bergždžias. Mano lapai nenudžiūs ir nenukris, nes Dovydas pasakė, jo lapai nevysta. Jeigu aš vaikštau, kur man pridėra vaikščioti, sakau, ką man pridėra sakyti, darau, ką man pridėra daryti, štai toks yra mano pažadas. Galbūt kitų krikščionių vaisiai aplink krenta, pūna, lapai irgi krenta, vysta, aš stovėsiu viduryje to pikto pasaulio, turėsiu vaisius, lapus, o lapai simbolizuoja bendrystę, bendravimą. Aš užjaučiu tokius žmonės, žinote, labai apgailėtina. Apgailėtina yra kai kurių žinio žmonių būsena. Broli Džekai, tu keliauji taipogi tai matėjai. Kai kurios bažnyčios pasaulyje, žinote, ten tie pamokslautojai mes sutikome kai kurios labai apgailėtina. Bet žinote, kodėl taip yra? Nes jie nori, kad tai būtų. Jūs norite, kad mūsų bažnyčia pavirstų į kapavietę? Jūs norite, kad mūsų bažnyčia taptų krūva plikų medžių be lapų, be vaisių? Vėjas pučia švilpia pro šakas, tas siaubingas, baisus, šiurpus garsas. Jei taip, tada aš atsistatydinu. Nes kol aš pastorius, čia atsistojęs aš noriu matyti derlingą slėnį su daugybė medžių kurie siubuoja nuo šventosios dvasios vėjo dvelgsmo. Daug lapų, kurie šlama ir simbolizuoja bendravimą. Aš noriu girdėti upės tekėjimą po žeme. Aš noriu matyti kabančius vaisius derliaus metu. Mes nenorime sutverti prabudimo, mes laukiame laiko to. Mes nenorime Donio Reigano judėjimo arba Happy Valley judėjimo. Aš nenoriu to, aš noriu šventosios dvasios judėjimo. Donio Reigano judėjimas mirs, pasibaigs, Timo Pruito pasibaigs. Bet šventosios dvasios tu negali sustabdyti. Aš esu palaimintas žmogus. Aš esu palaimintas pastorius. Nes kai aš sulaukiu skambučių, laiškų, žinučių iš pastorių pamokslautojų kas mėnesį, kurie nori atsistatydinti, nustoti tarnauti, nebegali iškesti daugiau, pavargo pamokslauti. Aš taip susijaudinu. Mes negalėjome praėjusią savaitę turėti susirinkimų. Žinote, aš nepaėmiau atostogų ir nepasakiau, aš taip džiaugiuosi, kad aš galėjau palsėti. Aš iš tiesų buvau nusivylęs. Nes daugumą iš šiandien girdėtų dalykų aš pergyvenau praėjusią savaitę. Taigi aš visą savaitę turėjau tai laikyti savyje. Kaip koridos bulius prieš pasirodymą stovi prieš vartus, jis žino, kad kažkas to įvyks ir bandai jį sulaikyti. Žinote, ir kai sniegas pradėjo snikti, aš sakau, o ne, dieve, o ne, nes dėl sniego negalėjome turėti susirinkimo. Aleliuja. Būtent dėl to aš noriu, kad jūs būtumėte Dievo vaikais, kurie sakys, šlovė Dievui, šeštadienis einame į bažnyčią, sekmadienis einame į bažnyčią, trečiadienis einame į bažnyčią, šlovė. Palenkime galvas draugė. Turime poreikį šį vakarą. Brolis Luis jau perskaitė, bet jis paprašė dar pasimelsti už savo dukrą, Sarą. Ji turi nugaros operaciją penktadienį. Pasimelskime, kad operacija vyktų sklandžiai, kad viskas būtų tvarkoje. Prisiminkime ją. Aš noriu, kad jūs šiandien nuoširdžiai į save pasižiūrėtumėte. Ar jūs esate tas medis? Ar jūs tas šaltinis, iš kurio pilvo driekėsi tie vamžiai? Ar jūs tokie pilni Dievo meilės ir džiaugsmo, kad galite užkrėsti kitus? Tarkime, po susirinkimo, kai broliai šnekasi, automobilio aikštelėje apie politiką, kaip kongrese ten negerai kažkas, tas vyksta blogai valstybėje, dar kažkas blogai, ten tas netvarkoj, žinote, demokratai, senatas, kongresas. Jūs tiesiog įeinate jų tarpą Vamžiai driekėsi ir jūs staiga pradedate kalbėti apie Dievo gerumą, malonę ir staiga jūs pakeičiate tą visą atmosferą politikos į Dievą. Nevaidinti kokį nors išminčių, bet padėti kitiems, pasidalinti džiaugsmu, patarnauti vienas kitam. Tai nėra apribota vien tik tai pastoriumi, kuris gali pamokslauti arba pamokslautojais. Dievas nori, kad tu turėtum tokį džiaugsmą savo darbe, šiame problematiškame pasaulyje, kuris nežino to, ką tu žinai. Broli Doni, ar aš galiu dalinti su pasauliečiais tuo? Jėzus tai padarė. Jėzus dalinosi tuo ne vien tik tai su sėkla. Jis ne vien tik gydė tuos, kurie buvo nuotaka. Jis gydė visus, kurie galėjo tikėti. O draugai, iš tiesų mes turime pakankamai džiaugsmo, kad dalintumėmės už bažnyčios ribų, švelnių žodžių, švelnumo, kad pasidalintume su bet kuo. Kai kurie žmonės gyvena griname pragarė šioje žemėje. Jeigu jie gali ateiti ir kontaktuoti per mano gyvenimą su Dievu, aš galiu pakelti jų dvasę, nors šiek tiek. O, aš jausiuos, lyg būčiau kažką pasiekęs, o jūs – Aš nenoriu laikyti to tik prie savęs. Aš nenoriu izoliuoti to tik mūsų bažnyčiai. Aš noriu, kad žmonės visi žinotų, kad kažkas yra gyvo šiame pasaulyje. Kokį jūs save šiandien matote? Galbūt matote save kaip gigantišką didelį medį, tačiau jūsų upės išdžiūvo. Lapai nukrito, Jūs pradėjote klausytis nusidėjėlių patarimo bedievių ir dabar jūs sėdite apie kėjo vietoje, netgi šiame susirinkime, galbūt jūs kritikavote širdyje, turėjote tą apie kėjo nusistatymą. Aš neprašau jūsų žiūrėti į mane, pažiūrėkite į save, pažiūrėkite į savo lapus, į savo vaisius ir pasakykite man, ar jūs esate pavyzdžių tokio krikščionio, kurį Biblija įvardė kaip džiaugsmų pripildytą krikščionį Jeigu esate, tada jūs būsite man pavyzdžių. Bet jei neesate, tada aš turėsiu nukreipti savo akis į viešpatį Jėzų Kristų. Kokį save matote šiandieną? Negalvokite apie žmoną, kaimyną, dukrą, sūnų. Pažiūrėkite į save. Nebūkite tokie, kaip Jokūbas pasakė. Pasižiūrėjo į save ir nuėjo ir bematant pamiršo, koks buvo – Neišeikite iš čia šį rytą, popietę jau, pažiūrėję į save ir pamiršę, kokie esate. Kas iš jūsų norite būti prisiminti maldoje? Te laimonais Dievas aš taipogi. Dangiškasis tėve, aš sakau prieš žmonės ir prieš tave šiandieną, aš ne visados buvau tinkamų džiaugsmo pavyzdžių. Aš ne visada buvau tinkamų pavyzdžių Jono 7.37 arba 4.14. Aš ne visada buvau tokiu. Džiaugsmas netryško taip mano gyvenime visada, kad būčiau užkrečiančių kitus. Kol aš išmokau atiduoti šios bažnyčios rūpešius, tarnystės, kitų dalykų tau. Išgyvenau daugybę vienišų valandų. Daugybę naktų pragulėjau, bandydamas išspręsti problemas, kurių aš net nebuvau pašauktas spręsti. Bet viešpatė Dieve, tu padėjai man suvokti. Aš pats tesu labai maža, nereikšminga smėlio kruopelytė, gulinti gigantiškame paplūdimyje žmonijos. Bet jeigu tu Kažkaip gali paimti tą mažą smėlio grūdelį. Jeigu gali mane paimti kaip mažą berniuką, kuris tą dieną praleido pamokas, kai mama jam paruošė pietus ir jis nusprendė vietoj ėjimo į mokyklą eiti pažvejoti. Ir pakeliui į žvejybą jis pastebėjo didelę minę susirinkusią ir jis išgirdo tave šnekantį. Jis išgirdo žodžius, kokių jis anksčiau nebuvo girdėjęs ir vietoj žvejybos jis pasirinko paklausyti tavo pamokslo. Taigi tu kalbėjai, kalbėjai, galbūt tai prasidėjo ryte, o dabar jau buvo pietų metas, visi žmonės ten buvo, nebuvo ten kavinių, restoranų, turgaus kokio. Taigi tu užuojautą jautėjai žmonėms. Jėzus pasakė, ką turite? Jie pasakė nieko, tik berniuko pietus. Jis pasakė, atneškite tai man. Jis galėjo būti egoistiškas ir pasakyti, sėdėdamas po medžiu, tai mano pietus, man mama jis davė, aš jums neduosiu jų. Mano tėtis pagavo žuvį, mama paruošė duoną, mano vardas ant dėžutės užrašytas, bet vietoj to jis noriai atidavė savo pietus Jėzui. Kol tie pietus, ta dėžutė ar maišelis buvo vaiko rankose – To pakako tik vienam mažam berniukui. Bet kai tai buvo perteikta iš jo rankų į Jėzaus rankas, vieno mažo berniuko pietų užteko penkiems tūkstančiams. Viešpatė, ar tu paimtumėj mano pietus? Ar paimtumėj mano gyvenimą? Prašau, viešpatė. Aš nenoriu būti kažkuo ypatingu. Aš niekada to netroškau būti žymiu. Aš te sakau, kad jeigu tau reikia pietų, aš turiu šiek tiek. Mano pietus nėra kažkokie išvaizdus, galbūt kaip kitų pamokslautojų. Jie nėra tokie gražus. Aš net nemanau, kad tie alkani žmonės, kad jie galvojo, ar koks tas vaikas vargšas buvo iš kokius namų, jiem nesvarbu, kokie miesto dalyje jis gyveno. Jie tiesiog džiaugiasi, kad jis noriai atidavė savo pietus pasidalinti su visais. Viešpatie, aš dėkoju tau. Brolis Brankamas galėjo pasimti savo pietus ir nuvykti į Britų Kolumbiją. Jis būtų ten gyvenęs, medžiojęs, gyvenimas būtų buvęs jam daug lengvesnis. Bet jis noriai, pasidalino savo pietumis iš tos dikumos. Tu jam taip prakalbėjai. Jis taip norėjo pasidalinti tai savo pietumis, kalbėti, ištarti tą žodį mums, atnešti mums šią žinias, kad mes galėtume maitintis jomis. Dvasinis maistas reikiamų metu. Dauguma iš mūsų jo net nematėme, neturėjome galimybės paspausti jam rankos, tačiau praleisime amžinybę su juo ir dėkosime už jo pietus. Viešpatė padėki kiekvienam iš mūsų. Galbūt te turime kelias mažas žuvelės, šiek tiek duonos. Viešpatė, kas tai bebūtų, te mes nelaikysime to vien tik tai savo. Te tas šaltinis burbuliuos mūsų viduje. Te mes turėsime tas atšakas. Galėsime duoti sužeistam broliui vandens, sesiai, nekritikuosime, nebūsime nusivylę, kad galėtume šiek tiek duoti jiems džiaugsmo, kad jiems padėtų tai. Suteikite tai viešpatė. Padaryk mane užkrečiančių kitus. Aš nenoriu būti teologų, aš nenoriu būti didingų pamokslautojų, aš noriu būti užkrečiančių kitus. Aš noriu turėti tokį džiaugsmą, kad aš galėčiau užkrėsti kitus juo. Viešpatė po šių susirinkimų, kasdienėme gyvenime, padėki žmonėms, kad jie būtų paveikti tų dvasinių vamžių, kurie eina iš mano dvasinio pilvo – Viešpatie, prašau, ne kad man būtų garbė, ne kad aš įgaučiau pagarbą kažkokią tai, nes tai netrykšta iš akmens, ką akmuo gali pasakyti, tai trykšta iš šaltinio, o tu esi ta šaltinis, viešpatė Dieve. Taigi mes tiesiog atiduodame save tau. Dėkojame, kad kalbėjai man šią rašto vietą vakar. Padėki mums būti palaimintais žmonėmis. Suteikitai viešpatie. Suteikite tai viešpatė Dievę. Aleliuja. Ar galime iškelti rankas šaltinio akivaizdoje? Garbinkite Dievą. Ar jūs turite ką nors, ką Jėzus galėtų paimti, jūsų pietus? Tai galėtų būti kažkas paprasto, tiesiog jūsų šypsena. Kai kurie iš jūsų niekam kitiem nesišypsote tik savo mamai, tėčiui, bet Dievas faktiškai davė jums šypseną, kad kai jūs vaikštote tarp žmonių, jūs galėtumėte gero su jie ką nors padaryti žmonėms. Galbūt nusišypsosite, pasakysite gerus žodžius, tai pastatydins žmogų, palengvins jo naštas, ar jūs norite užkrėsti tuo kitus žmonės, Aš noriu būti užkrečiančių džiaugsmų, ramybė. Amen, kad žmonės galėtų žinoti, jog Jėzus yra gyvas. Aleliuja. Aleliuja. Aš esu palaimintas žmogus. Aš pasirinkau tai, Dievo malonė. Nevaikščioti į bedievių pasitarimus, nestovėti jų kelyje, nesidėti su apiekėjais, Aš mėgstu viešpaties įstatymą ir apie jo įstatymą aš medituoju dieną ir naktį. Aš esu kaip medis, pasodintas prie upių. Metų atėjus aš duodu derlių. Mano lapai nevysta. Ką aš bedaryčiau, man sekasi. Netokie yra bedieviai. Jie yra kaip pelai, sklaidomi vėjo. Aleliuja. Aleliuja. Palaimintas, kuriam neteisybės atleistos, kurio nuodėmės padengtos. Palaimintas žmogus, kuriam viešpats neįskaito kaltės. Ah, Aš esu palaimintas. Ah, Aš esu palaimintas. Aš galėjau ateiti į bažnyčią šiandieną, bendrauti su grupe žmonių, kurie tiki Dievu, kurie tiki, kad Jis tebe gydo, kad Jis išgelbsti prarastuosius. Aš esu palaimintas, aš galiu pamokslauti žodį žmonėms, kurie sako amen, kai žodį girdi. Nors galbūt Jis taip skaudžiai jiems įpjauna iki pat kaulų, aš esu palaimintas. Aš vis dar gyvenu tautoje, kurioje galiu laisvai garbinti Dievą. Aš esu palaimintas. Amen. Aleliuja. Aleliuja. Palaiminti yra tie, kurie yra pašaukti į avinėlio vestuvių puotą. Te būna palaimintas Dievas, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus tėvas, kuris palaimino mus Kristuje visais dvasiniais palaiminimais danguje. Palaiminti yra romieji, nes jie paveldės žemę. Aš esu palaimintas. Palaiminti jūs, kai žmonės jūsų nekes, kai jūs atskirs šmeiš ir atmes jūsų vardą, kai bloga dėl žmogaus sunaus. Aleliuja. Ačiū viešpatė Dieve. Te mano neurosiustuvai, lastelės smegenyse – Te cheminės reakcijos vyks kasdien, diena po dienos, kad visa tai susijungtų mano protė, mano sieloje. Ir tada, jeigu du iš jūsų susitars žemėje prašyti bet kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks. Kai žmogus variklių skyriuje, žmogus čia viršuje, susitars. Sąmonė ir pasąmonė. Kai tie du susitinka su Dievu, du visagaliai, Pasiklausykite, vaikai. Dievo žodis sako jums, atsiduokite Dievui, priešinkitės velniui ir jis bėgs nuo jūsų. Bėgs nuo jūsų. Ar kas nors tiki šią vietą? Nori pasakyti, kad Dievo vaikas gali gyventi tokiu būdu, kad velnės faktiškai bėgs nuo jūsų. Šlovinkite viešpatį. Tvirtas, tvirtas būsiu aš. Tvirtas, tvirtas būsiu aš. Kaip medis, pasodintas prie vandenų. Tvirtas, būsiu aš. Tvirtas, tvirtas būsiu aš. Kaip medis, pasodintas prie vandenų. Tvirtas būsiu aš. Ar jūs tikite to šiandieną? Tvirtas, tvirtas būsiu aš. Tvirtas būsiu aš kaip medis, pasodintas prie vandenų. Tvirtas būsiu aš. Jėzus yra mano gelbėtojas, tvirtas būsiu aš. Kaip medis, pasodintas prie vandenų. Tvirtas būsiu aš. Tvirtas, tvirtas būsiu aš. Tvirtas būsiu aš. Kaip medis, pasodintas prie vandenų. Tvirtas būsiu aš.